إلهي إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي موجع طرفي كسير أبيت وفي الفؤاد جراح وأسرى تقيض مضار يحاصرني شعور الذل لما أرى Kažu jedan Ali Vazio držao predavanje o nifaku, govorio nifak, nifak, munafik, ovo, ono, i ustaje čovjek i kaže, živ bio, što me našao se u priči.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 Neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegovu časnu porodicu i sve sljedenike sunneta do sudnjega dana. Ovo što je naš brat Izo kazao, molim Allah, Đelešanu da nas sačuva od oholosti, ja to ne zaslužujem, jer mi znamo kako bideži Bukharija i Muslim, da je Omer radijallahu ta'ala anhu pitao Huzaifu bin Jeman, ima li njega na spisku monatika? Znači, najbolji posle Ebu Bekra. Čovjek za koga kaže poslanik, ali salatu wassalam, da postoji mogućnost da biva neko poslanik, nakon poslanika, ali salatu wassalam, bio bi to Omer el-Faruq, To dovoljno govori koliko se trebamo čuvati nifaka i koliko moramo Allaha tabareke wa ta'ala moliti da budemo iskreni i istravni. Pa sebi se prvo obraćam i kažem, o Bilale, ako želiš da ti Allah dželle Đelešanuhu primi od tebe, onda budi istravan i iskren. Malik kada je pisao svoju muvetu, rekli su mu Malik, zar nije dosta preko 200 moveta je već napisano, pa je kazao, ma kane lillahi fa huo baqi, ono što bude u ime Allaha Đelešanu, to će ostati. I ostala je malikova muveta, a drugim muvetama ne znamo ništa. I zato preporučujem sebi drugima na početku ihlas. To je najteže dijelo od tajnih dijela. I preporučujem sebi drugima sljeđenje poslanika, ali salatu wasalam, koji nas je ostavio na jasnom putu, čija je noć jasna kao dan i neće zalutati osim u propašteni. A zatim, poštovana braća i cijene sestre, Ravuhu anil kulubi sa'atem ba'de sa'a. Pripremajte svoja srca od sa'ata do sa'ata. Ovaj rivajet oko njega ima spora i neki kažu da je slab, ali se može koristi kao fabalil a'mal posticanje na činjenja dobra, dobrih dijela. Znači mi živimo i sekunde, minute, sata, dana, sedmice, mjeseca i godine. To su naši termini i zato i moramo namjenski potrošiti jedna se Allah tabarak evo ta'ala namjenski stvorio da ga obožavamo i da slijedimo Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem.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 njegov poslanik a Allah tvrdi da su licemiri pravi lašci oni se za zakleti svoju zaklinju pa od Allahova puta odvraćaju Rožno je doista kako postupaju. To je zato što su vjernici bili pa nevjernici postali i onda su im srca zapečećena pa ne svačaju. Kada je pogledaš njihov izglede ushićuje, a kada progovore ti slušaš riječi njihove, međutim oni su kao šupli, kao šupli naslojeni balvani, misle da je svaki podvij protiv njih. Oni su pravi neprijatelji, pa im se pričuvaj, Allah je ubio kuda se odmeću. A kada im se rekne, dođite Allaho poslaneće moliti da vam se oprosti, oni glavi, glavama svojim tresu i vidiš i kako nadmeno odbijaju. Isto im je, molio ti oprosta za njih ili ne molio, Allah im zaista neće oprostiti. Allah zaista narodu nevjerničkom neće napravi put ukazati. Oni govore, ne odjeljujte ništa onima koji su uz Allahova poslanika, da bi ga napustili, a blaga nebesa i zemlje su Allahova, ali lice mjeri nikako da shvati. Oni govore, ako se vratimo u Medinu, sigurno će jači istirati iz nje slabijeg, a snaga je u Allahu i njegova poslanika i u vjernika, ali lice mjeri neće da, da znaju. O vjernici, neka vas vaša imanja i vaša djeca ne zabave osjećanje osjećanja na Allaha, a oni koji to učine, bit će izgubljeni. I od onoga čime vas mi obskrbljujemo, udjeljujte, prije nego nekom od vas smrt dođe, pa onda rekne, gospodaru moj, daj me još samo kratko vrijeme zadrži, pa da milostinu udjeljujem i da dobar budem. Allah sigurno neće ostaviti u životu nikoga kome smrt časni nego dođe, a Allah dobro zna što vi radite. Draga braćo i cijenjene sestre, možda već nadzirete o čemu je riječ. Hvala Allahu tabaraka wa ta'ala, mi danas živimo u jednom velikom preporodu, u jednoj velikoj sahvi koja je zahvatila čitav dunjaluk. Osjećamo slobodu još uvijek da možemo govoriti i da možemo o Allahove vjeri Tebareke wa ta'ala onako kako mi smatramo da ispravno govoriti, tumačiti. Ali ima jedan jedna bolest od koje se utječemo Allahu Tebareke wa ta'ala i vidimo je ko drugi a i sebe ne isključujemo da je nemamo. I molimo Allaha Tebareke wa ta'ala da nas sačuvate opake bolesti. Naime, o čemu se radi? Radi se o upozorenju od nifaka, od licemjestva. Tamo u početku kazali da su se najbolji utjecali Allahu tabarake wa ta'ala da Allah žele šanu sačuva da ne budu licemjeni u pogledu Allaha tabarake wa ta'ala. Pa zbog toga, ako želimo da Allah žele šanuhu primi našu vjeru, prvi šart je da budemo iskreni. A iskrenost je suprotna širku, suprotna kufru, suprotna svemu onome što može ukavati al-ihras. Pa zbog toga danas vidimo da nažalost muslimanske zajednice i muslimani često imaju određene primese ove opake bolesti pa želimo na vrijeme da upozorimo i sebe i drugi kako bi od svoje ibadeta i od svog imana imali koristi u protivnom potroši smo ovo dragoceno vrijeme za koje ćemo i kako kod Allaha tebare kevo ta'ala dobro biti pitani šta je to licemjerstvo šta je poslanik ali salatu wasalam kazao o licemjerima šta je Kur'an kazao, evo malo prije smo poslušali riječ Allaha tabarake wa ta'ala, gdje Allah Đelešanu je posvjetio čitavu suru koja nosi ime Al-Munafiqun, lice mjeri. Kada su se oni poradili, nije bilo lice mjera u Mekki. Znači, ima povod kada se lice mjeri najviše pojavljuju, a to je ujed upravo onda kada muslimani imaju slobodu govora, kada mogu da kažu, kada su jaki, onda se neki pretvaraju i u njihove sapove ulaze kako bi zajednicu muslimana razjedinili i kako bi muslimane međusobno zavadili i kako bi znači napravili uslugu zajedničkom a to je, ili prijatelji svoma, to su pravi mušici koji ili nevjerici koji nimalo svoj kufr ne kriju. Kaže poslanik ali salatu wassalam, kako je zabilježio Buharija i Muslim, kaže poslanik ali salatu wassalam, arba'u men kunne fihi kane munafikan halisa, ko bude imao četiri svojstva, pravi je munafik. Pa da vidimo šta nam je to poslanik ali salatu wassalam, kazao da vidimo ima li toga kod nas da se vjednici stave na rengen kako bi molili Allaha tabareke wa ta'ala da ih sačuva od ove opake bolesti koja se licemjerstvo licemjerstvo zove. Pa je kazao poslanik alaih salatu wasalam znači četiri stvari koje budu kod čovjeka on je potpuni munafik ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق hatta veda'aha. A kod koga bude neka od ovih svojstava ili od ove četiri osobine, znači ima osobinu licemjera, sve dok je nalazao poslanik alaih salatu wasalam. Prva osobina je ida hadatha, hadatha kedem, kada progovori laži, veda vada ahlef, kada obeća iz nedjeri voda hasene feđer i kada se rastravlja ili hoće svoja prava da ostvari, onda se koristi svim vidovima galame, petljanja da bi došao do svojih ciljeva voda ahede gader i kada obeća ili kada upi, potpiše kakav ugovor, onda ga onda ga iznevjeri. Ovo je, draga moja braća i cijene sestre, jedna opasna bolest koja upropoš, uprapaštava djela. Jer od vrsta nifaka je rija, suma, uđb, samodopadljivost, da čovjek bude viđen. I zato Allah te bareke kada govori o munaficima kaže إن المنافقون يخادعون الله وهو خادعهم منافقين هوتشي دا تريغري الله الله ني ظلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس kada ustaju da obave namaz, samo to rade rija'a, da i ljudi vide. الله jedkuruna Allaha illa kalila, a Zato Allah Đelešanu kaže onima innal munatiqina fi drkil asfali minan nar. Zato će munatici u najnižim derekatima provalijama džahennemski biti. Zato upravo što su tijeli da prevare Allaha tabareke wa ta'ala, a potim se podrazumijeva da prevare vjernike, da prevare poslanika alaih salatu, alaih salatu wa salam. Možda u ovom svemu o čemu govorimo, draga braće i cene sestre, ima jedna utjeha sekundarnog karaktera za nas. A to je što mi nismo munatici u akidi. I mi ćemo govoriti kasnije da se nipak dijeli ala kismin. Al nifaku i'tiqadi, wal nifaku ameli. Znači, nipak u ubjeđenju i nipak u dijelima. Mi se sekundarno možemo zadovoljiti, inša Allah, da nismo monatici u akidi, znači da nismo ono što su bili monatici u Medini, zbog koje je objavljena ova sura koju smo malo prije proučili, a to su oni koji su vidjeli da jača islamska vlast i vlada islamska država, i da muslimani polako idu zapadno od Medine prema Damasku i istočno od Medine prema Perziji pa su onda lažno prihvatali islam znači vanštinom su bili sovjetlije što bi mi danas kazali ali su na ođama ali u akidi znači u objeđenju su bili kao i mušici znači ispoljavali su vanštinu da su muslimani mrzili su islam i radili zajedno sa nevijenicima protiv, protiv islama. I zato su islamski učenjaci dali jednu legahnu definiciju nifaka koju je lako zapamtiti pa su kazali Huma idharu l'hajr wa idharu šar Kaže to je ispoljavanje dobra a skrivanje zla. Znači ispoljavam vanštinom ono što je makbul po islamu, a krijen šerove, a to je ubjeđenja koja su ista kao kod mušlika i zbog toga će zbog takvog jednog ružnog odnosa prema muslimanima i te prevare bit će ispod nevjednika. I zato Allah Želešanu kaže al munafikune al munafikat ba'buhum min ba'bu Monatici i monatikinje su jedni od drugi. I bit će ispod nedjenika mušnika u džahennemu. Upravo zbog toga što su, znači, krili taj kufr u svojim prsima, a kopa jagi vanštinom pokazali, pokazivali islam. Znači, mi se sekundarno možemo obradovati da nismo od ove, ove vrste monatika i ovaj nifak prvi je nifakul ekber, veliki nifak koji izvodi čovjeka iz dina. Znači svaki onaj koji ne vjeruje u svom srcu, u Allaha tabareke wa ta'ala, u meleke, u sudnji danu poslanike, znači one imanske šarte, ili ne vjeruje u bilo koji od ovih imanskih šartova, on je znači nevijenik po konsensus islamskih učenjaka. I zbog toga je to nazvan النفاقul ekber, veliki nifak koji izvodi čovjeka iz dina. Međutim, ono što je opasno za nas, pogotovo danas kada vidimo da skupine ulaze u Allahu vjeru i vidimo da Islam svakodnevno jača na svim poljima, u svim segmentima i u svim znači, državama pod ovim nebom vidimo skupine kako se vraćaju Kur'anu i Sunnetu, ali isto tako vuku sa sebom možda određene džahilijetske šerpe koje, u kojima možda ima neki primjesa od nifaka, to je upravo nifakul ameli. Nifak znači u dijelima, a malo prije smo slušali riječi poslanika, ali salatu wasalam, da je prva osobina munafika u dijelima kada govori, kada govori laživ. Šta to znači kada progovori slaži? To se podrazumijeva na običnu laž. Znači kada progovori da ne govori istinu. U dunjavučkim stvarima, u poslovanju, u svemu, u odnosu prema ženi, prema djeci, prema komšijama, prema susjedima, prema braći muslimanima. Ali se na prvom mjestu misli kada progovori ne kaže kako je rekao Allah i njegov poslanik. Znači, slaže na Allaha i na njegova poslanika. I zato kaže poslanik, ali salatu wassalam, men kezdebe alejemu ta'ammiden, tad je tebeva noka adahu minen nar. Ko na mene slaže namjerno, neka sebi pripremi, neka sebi pripremi mjesto u džehennemu. Što znači, da čovjek mora da se dobro čuva kada govori o Allahu tabarake wa ta'ala ili kada govori o poslaniku alaih salatu wa salam da ne bi progovorio laž da ne bi o Allahu govorio nešto ono što Allahu tabarake wa ta'ala ne dolikuje to se pod, pod broj jedan podrazumijeva iz onoga što je kazao poslanik alaih salatu wa salam I zato kaže Allah tabaraka wa ta'ala وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَرَا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ A koji je veći silnik? Ima li većeg silnika koji o Allahu tabaraka wa ta'ala iznosi laži? Koji Allahu Đelešanu pripisiva laž? Zato kada se kaže tabaraka wa ta'ala da nam olakša ovaj naš govor. Kazali smo da čovjek mora biti jako oprezan kada govori, da stalno govori iskreno. I zato Allah žele šanuhu kaže Ja ijuheledine amenu takullo wa kunu kaulen sedida O vjernici, bojite se Allaha žele šanuhu. A nakon toga recite kaulen sedida, recite iskren, iskren govor jer ako budete iskreno govorili, znači bit ćete daleko od nifaka. Zato Allah Đalešanu kaže Ja eju alledina amenu takullahu ma'a sadiqin O vjednici, bojite se, bojite se Allah Đalešanu i budite sa iskrenima. Na formulnu halepe, znači ako si sa iskrenima koji govore iskren govor, Tu će ako Bog da biti malo prostora za nitak. Ovaj aret u suri Teube, poznato vam je, vjerovatno je objavljen između ostalog, zbog one trojice ashaba koji su izostali od bitke na Tebuku. Pa je Allah Đemrešanu dao poslaniku, ali je salatu wasalam, da im napravi izolaciju, ali oni su bili iskreni sve su osaborali, nisu bili kao monatici koji kažu na tenferu fel har. Nemoj da idemo kad je vruć, ajmo kad ohladni pa ćemo onda. Ili da se radilo u blizini negdje da je borba bila. I da smo znali da će puno ratnog plijena bila, biti i mi bi sa vama bili. Oni su, znači, ovaj, iznosili laži. Govorili su lažan govor. Dok ova trojica su bili iskreni. Kab ibn Malik je rekao, o Allaho poslaniće, nas je dunja spriječio da ne odemo. Nakon izolacije došao je ovaj ajet gdje kaže Allah tabare kao tala poslaniku i ashabima, budite sa Malikom, ibn Kabom i ostalom dvojicom. Ja ejuhel ladina amenu takullaha wa kunu ma sadiqin. O vjednici, bojite se Allaha i budite sa istinima zato što oni su iskreno govorili, nisu tijeli da, što bi naš narod kazao danas, mute i prodaju maglu u celofanu. Mi smo i dalje kod annifakul ameli, kod nifaka u dijelima, gdje molimo Allaha tabaraka wa ta'ala konstantno da nas sačuva od ovoga. Često mi, draga moja braćo i cijene sestre, lažemo, a nismo toga svjesni. Često znači, kada budemo nešto upitani, mi da taj govor dodamo. I zato je kazao poslanik, kada je salatu wasalam, dovoljno je čovjeku laži da prenese sve što čuje. Jer ne može čovjek ljudski govor prenijeti, a da nešto ne, do, ne doda. Može poslanikov govor. Može Allahov govor, zato što je to objava i to je nadnaravan govor. Ali ljudski naš govor ne može čovjek prenijeti, a da nešto ne doda. Pa samo kada bi čovjek doda, prenosio govor, bilo bi dovoljno laži, a kamoli, a kamoli da svjesno na sva usta čovjek, čovjek laži. Na drugom mjestu kaže poslanik, ali salatu wasalam, kada obeća iznevjeri. Allahumme da nas Allah sačuva od ovoga, svako od nas danas, da nam Allah oprasti, možda upada u ovaj vidni faka. Čovjek često puno obećava, puno ulazi u razna obećanja, a malo toga može ispoštovati. I onda se mi često susrećemo sa problemima na terenu. Obećao mi je brat, pa nije ispoštovao. Ona je obećao to i to, pa mi nije ispoštovao. I zato je El Wa'du De, jedan Efendija je preveo muslimanstvo braća, zna vjerovatno perzijski, pa je možda perzijskom tako, ali na arapskom nije tako, nego El Wa'du De, znači dug je obaveza, Wa'd, znači dogovor, nešto se muslimani dogovorili, to je sveta stvar, to se mora ispoštovati. I ne smije se o, ovako preko toga prelaziti i naravno omalaž, omalovažavati ugovore i dogovore koji su me, među, među muslimanima. Kada bi sebe testirali na ovom segmentu, imali nas, da nas Allah sačuva u ovome vidu faka, bojati se da je danas malo vjednika koji za sebe mogu tvrditi da sve što su obećali da nisu iznevjerili da su sve obećali i sve ispoštovali. I zato Allah Đelešanu se obraća ljudima pa kaže Inna arabnal amaneta ala samavati wal ardi wal džibal. Mi smo ovaj emanet vjeri ponudili nebesima, brdima, zemlji. Fa bejna in jahmilneha wa švekna minha wa hamaleha l'insan. Pa su se brda, zemlja, pobojali ovog emaneta, privatio ga insan. Zašto? innehu kane zalumen džahula. Zato što je insan silnik, nasilnik i zato što je insan neznanica. Često znači ga vodi njegov zulum ili ga vodi njegov džahl da nas Allah te bareke wa ta'ala sačuva. A nakon toga odmah Allah Đelešanu spominje da prvo koga će kažnjavati da su munafici. Znači prve koje će kažnjavati munafike i munafikine. Zato što su oni na sva usta prihvatili ugovore i dogovore, a onda i prvi, a onda i prvi iznevjerili. I zato kada smo čitali suru Al-Munafikun, Allah opisuje stanje munafika da nas Allah te bareke u ta'ala sačuva toga. Kaže, وَإِذَا رَعَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ kada ih vidiš, zadivljuje te njihov izgled. Znači, nakon ima i debeli su mašala na vagi, dobri, lijepo izgledaju. On je kulu tesmani kaulihim i znaju fino pričat, molim te lijepo. Tako ukrase govor da, znači, privuku pažnju svi u nas da je lijepo sasušamo. Kanehum hušubum mosennede. Kao da su, znači, naslonjeni šuplji balvani. Ja jahsebune kulla na alejhim. Misle da je svaki podvijek protiv njih. Kaže jedan Alem Vazio održao predavanje o nifaku, govorio nifak, nifak, munafik, ovo, ono, i ustaje čovjek i kaže, živ bio, što me našao se u priči. Ovo ovaj je bar iskren. Ovo ovaj je iskren, našao se u priči. Ali danas malo vidimo oni koji kaže, ja sam našao u priči nego imamo da Allah dželle šanu sačuva jahsebune kulla sajhatin alejhim misle da je svaka riječ uperita prema njima i danas kada vaziš kaže ovdje on mene gađa pa treba reći alhamdulillah kad me gađa želi mi dobro ovo je specijalista neki tamo doktor Ot, otkrio mi znači posebnu bolest i želi da mi sada propiše dobru terapiju da se izliječim od ove opake od ove opake bolesti. Humul adu fa'zaruhum. Oni su zaista pravi neprijatelji. Pa li se pričuvajte. Qatalahumullahu anna yu'fakun. Allah ih ubio. Zašto se tako odmeću? I ova druga osobina, draga braće i cijene sestre, bojimo se, bojimo se da danas hara. Mi danas, draga moja braće i cijene sestre, živimo u umetima nifaka. Danas ni nifak cvjeta. Danas se laže na sva usta. Danas se vara na sva usta. Na svim nivoima. Tako da malo je oni iskreni Allahu i robova koji čuvaju svoj jezik ili na drugom mjestu koji čuvaju ugovore koje su, koje su obećali. Vojda Hasana Fajar i kada se raspravlja prelazi granicu. Šta to znači? Po prvom pogledu kada se raspravlja u pogledu vjere. Poče da filozofira. Pa dobro, mi ne živimo u vremenu. Ovo je Bosna, ovo je područje šljive, nije područje datuli. Mogu se još samo još kamilu dovesti iz arabskog svijeta obukao si lakše od mlađe brata i tako dalje, i ismijavanje što može biti kufr. Ili izrgavanje se pokorimo istini. Pa znaš, mi živimo u ovome okruženju, pa mi moramo ovako, pa mi ne možemo. I onda vrijeđanje. I mi ovih godina čitao vrijeme samo trpimo vrijeme. Ništa novo. Mi to podnosimo za Allah, te barakavu, tada pomoću. Zato što je to put svih poslanika bio. Muhammedu sallallahu alaihi ve selleme su nadili njegove amiđe sedam ružni imena. A šta onda kazati za one koji ti nisu bližnji rod? Međutim, mi govorimo o sebi, moleći Allah te bareke wa ta'ala, da ne budemo od oni koji su opisani, koji su opisani u ovome hadisu. Jer Omer radijallahu ta'ala anhu, ili neko drugi od ashaba koji se je brinuo da li ima prinjemu nifaka, nije pitao za prvi nifak. Nije Omer imao problema sa akidom i objeđenjem da mu je to bilo nekakvih šubohata, a danas je i to problem kod većine muslimana. Danas većina ljudi koji se okrešu prema kibli muslimana imaju problem sa akaidom. Ne razumiju akaid na kojem je bio poslanik, ali salatu wasalam sami su sebi zapetljali stvar. Od jednostavnih stvari su počeli filozofirati i u tome se raspravljaju. I dođi ti sada jednom stručnjaku, filozofu, intelektualcu i tako dalje i otvori mu neka temeljna pitanja iz akide pa ćeš vidjeti kako se raspravlja i kako sve granice znači u tog dijaloga prelazi i kako odlazi, znači, u pravu osobinu oni koji su opisani u suri Al-Munafiqun i ome hadisu koga bileži i Buharija i Buharija i Muslim. Znači, u raspravi prelaze sve granice. I četvrta stvar, وَإِذَا عَهَدَ غَدَرْ I kada, znači, obeća iznevjeri. Šta to znači? Znači, dadne ti neku garanciju i onda te prevari, ostavite na cjedilu. To je zabranjeno muslimanima čak u pogledu nevjenika. Ako si dao nevjeniku sigurnost i doveo ga u sredinu muslimana zbog određenih poslovanja ili neke nauke koju on ima da se muslimani okoristi i ti mu kao jedan pojedinac dao sigurnost, ostali muslimani to moraju da poštuju. A ti na prvom mjestu a kako je onda pitanje sa ostalim muslimanima smiješ li u pogledu njih da ovaj iznevjeriš ili da prevariš ugovore i emanete za koje ćemo i kako biti pitani kod Allaha tebareke wa ta'ala. U pogledu emaneta kaže Allah tebareke wa ta'ala kaže وَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدْتُمْ Izvršavajte Allahove ugovore koje ste preuzeli. Vofu bil ahdi inna ahda kana mesula. Držite, se, držite do emaneta, zaista će se za emanete debelo, debelo odgovarati. Znači, draga braće i cijene sestre, ovaj hadis koji je pred nama treba da bude rengen za nas. Da sebe stavimo i da vidimo. Ako ne to Allah, uspostavimo da imamo obje četiri osobine, to je onda prava katastrofa. Ali opet te obe ima. I te oba je otvorena dok sunce se ne pojavi sa zapada ili duša ne dođe do grkljana. A isto tako, da ne budemo nemarni, nego da budemo oprezni i da molimo Allaha Đelešanu da nam da nas sačula bilo koje osobine u dijelima. Jer evo malo prije smo a ne možemo opet da se ne sjetimo velikog Omera radijallahu ta'ala anhu, koji je došao u Zeyfi ibn Jemanu, povjereniku poslanika, ali salatu wasalam, kome je poslanik, ali salam, ostavio stisak munafika. Pa pita Omer u emanet u Zeyfi ibn Jemanu, ima li mene na tom spisku? Mi bi danas iz ove perspektive kazali dobro ono režije bio, pa nemoj pretjerivati. Nema smisla. Ti si dobio pečat, imaš viz za džennet, ti si ašaran mu bez širin. Nemoj se, do, nemoj, nema potrebe takva pitanja postavljati. Na što nas ovo upučuje? Da su najbolji strahovali. A kad je došlo ovo pitanje Omera upučeno od Prije vize ili poslije vize? Pa umro je poslanik ali salatu wasalam. Znači, Omer ima vizu za džennet. Ali on s druge strane ne pita on za kajski nifak. On pita da slučajno nema nešto pri njemu. Toliko su ljudi bili bogobojazni. A kaže jedan drugi ashab, kaže ja znam 30 ashaba koji su se konstantno utecali od nifaka i molili Huzeifu da im, da im otkrije imali ni na tom štisku. Pa se svi da su pratili. Ako, ako, znači, nekoga nema, ako je Omer radijala ono ima običaj da prati, ako Huzeife nema na određenoj dženazi, odmah Omer dježi iz te dženazi. Veli, e, ovo je taj koji je na Omerov, na Huzaifinom spisku. Ovo nam, draga moja braćo, dovoljno govori koliko se trebamo zaista čuvati ovi osobina nifaka. I zato je Hasan el Basri rjeka, rekao lijepe riječi. Kaže, zaista se nifaka boji mu'min, a siguran od nifaka je ko? Munafik. Pravi mu'min koji je iskren rob Allaha tabareke wa ta'ala konstantno moli Allaha Đelešanuhu da ga sačuva od nifaka u dijelima. Dok munafik, on je siguran i zato kada danas razgovaramo sa običnim svijetom, nema oni ko da su Ašaran Mubeširin, tako su sigurni, Allah će oprostiti, Allah je milo, sve će nama oprostiti, svakome će drugom oprostiti. Jer mi kao diramo gdje se ne bi smjelo dirati. Trebamo i ostaviti u njehovom paganskom vjerovanju i raznim, znači, zabudama u kojima žive i kaže ovako smo našli naše očeve kako oni isto tako rade. Ništa novo, tako se i mušici neke isto tako kazali. Jer čovjek ima ista usta, isti jezik i mora iste, znači, rečenice ponavljati. I zbog toga, draga moja braća i cijene sestre, razmišljao sam puno o čemu da govorim. Želio sam da govorim sebi, a onda i svojoj braći i sestrama muslimankama, jer zaista danas živimo u vremenu veliki laži, veliki potvora, veliki prevara, veliki svađa. Znači, mi praktički da nas Allah sačuva, na sceni, na našoj, našoj svakodnevanci i pozornici imamo sva četiri ova svojstva nifaka pa se moramo boljeti za sebe i moramo sebi postaviti pitanje jesmo li čisti od ovoga ako neko govori protiv nas i laži trebamo li mi na laž uzvratiti lažom ako neko iznevjeri trebamo li i mi njemu da iznevjerimo. Ako neko, znači, se raspravlja i svađa, da li bi i mi takvi trebali da budemo? Ako neko iznevjeri neki emanet, trebamo li mi na zlo uzvaćati zlim ili se trebamo, znači, učiti da na zlo uzvratimo dobrim? Jer se samo tako može ići naprijed. Znači, oni koji budu iskreni, Oni moraju radi Allaha bareke kevotala ponijeti, podnijeti puno toga. Zato se nam pouka ova trojica lijepi ashaba u suri at Etaube. Zamislite da te mjeri džemat koga predvodi poslanik ali salatu wasalam i čitava zajednica u Medini niko neće selam da nazove ovim ljudima. Nije ove žene i ne bendaju, ne bendaju ni jedan posto. Čak kaže Ka'b ibn Malik poslao je poruku do poslanika je salatu wasalam i rekao reci Allahu poslaniku ako u ovu kaznu spada i da ženu pustim ja sam na to spreman. Šta bi danas ljudi kazali? Evo ljudi okreću glavu od mene. Evo vidim, ah, pa oni su vatpi, pa znam, pa jest, jest. Mi smo samo na istini, a drugi su zabludi. I tome slično. Međutim, mi moramo na sve laži osaboriti. Moramo, znači, na neizvršavanje emanjeta mi uzvratiti i ne varati. Mi moramo biti ti koji ćemo وَقُلِّ عِبَادِي يَكُلُ لَتِي هِيَ أَحْسَنِ I reci mojim robovima neka kažu najljepši govor. Ovdje Allah nije rekao reci neka kažu lijep govor. Nego neka kažu najljepši govor. Zato što najljepši govor ostavlja traga. I zato Kur'an kaže وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا Ne može se kaže ravnati dobro i zlo. Ti na zlo uzvrati dobrim. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Pa ćeš vidjeti da onaj tvoj neprijatelj dojučerašnji će postati tvoj bliski prijatelj. Kada? وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا a to ne mogu osim oni koji su strpljivi i koji su obdareni tim moralom s kojim je došao poslanik ali salatu selam. I zato, draga moja braćo, mi živimo u jednom malom selu koji se Dunjalu zove. Evo vidite odakle nas sve ima. Možemo da samo pretpostavimo, možda večeras nema kontinenta s kojeg nas nema ovoj našoj zajedničkoj sobi. Možda nema države odakle nema neki musliman. To je veliko dobro, ali s druge strane isto tako, to je jedno veliko opterećenje. I zato se trebamo opteretiti činjenjem dobrih djela, učenjem je hlasa, davom na Allahom tabarekevu tala putu, odgajanje sebe i svoje porodice i liječenjem od ove zloglasne bolesti koja, koja nažalost danas hara među muslimanima. Pa ćemo vidjeti često u bliskim kontaktima i među samim daijama kada sjednemo i otvorimo priču onda vidimo da je neko puno nalagao, da je neko puno pogrešno premio i da se na osnovu znači ovaj neprovjedni informacija često formira određen stav I zato je Allah Đelešanu nazvao ashaba fasikom, zato što je pogrešno zaključio. Mislio da su ga htjeli ubiti, a to je bio običaj Arapa da, kada hoće daju zekijat, da isukaju svoje sablje i da onako, znači vježbaju, a nikako da prijete onome koji je došao da pokupi zekijat. I zato, draga moja braću i cijenene sestre, da privedemo ovo, ako Bog da skromno predavanje koje sam posvetio prvo sebi, a onda i drugima, da ponovo se vratimo riječima Allaha tabarake wa ta'ala, koji nam daje rješenje šta treba da radimo u ovoj situaciji. Pa poslušajmo riječi uzvišenog kome se ne može kazati, pa ne bi ja se s tim složio, i zato se, kako kaže imam i malik, od svakoga uzima i dodaje, ali samo ne od poslanika, ali salatu wasalam. I zato vajzi šehovi često znaju kazati ono što sam rekao i pogodio to je od Allaha i njegovog poslanika, a ono što sam promašio to je od šeitana i moje, i moje slabosti.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 dan, meleke, knjige, poslanike, da dajete i metak onome koga volite, to su bližni, jetimi, sromasi, putnici i oni koji traže da oslobađate robove, obavljate namaz, dajete zekijat i da izvršavate ugovore koje ste preuzeli, da se strpite na svim ezijetima i uvredama, tegobama, to su oni koji su iskreni i to su oni koji su bogobojazni. Evo Allah Đelešanu nam daje rješenje kako da se liječimo od ove opake bolesti, gdje da vrijeme trošimo, i kako da Allaha te tebarekevo ta'ala obožavamo. Na kraju kažemo gospodaru naš, sačuvaj nas od opake duševne bolesti koja se nifak zove, sačuvaj nas od rijaa prikazivanja, od sumata da budemo poznati, od šuhreta da budemo ugledni daj da budemo tvoji istini robovi, kao što je rekao jedan obični čovjek u Medini, Allahumma ja'alni min al-aqalin gospodaru daj da budem od malobrojni pa mu kaže Omer kakva je to dova čovječe pa kaže o pravedni halifo zar nije Allah Đelešanu rekao dhalike dinul qajim walakin ekthara nasi la ja'lemun ovo je zaista jaka i stabilna vjera ali većina ljudi ne zna ovu vjeru pa molim Allaha tebareke wa ta'ala da nas učini onima koji će učiti ovu vjeru daleko od nifaha biti, biti iskreni i ispravni i tako ići prema Allahu te bareke wa ta'ala moleći ga da završimo ili kao šehidi ili kao pobožni ili kao učevni ili kao dobročinitelji svojima najbližnjima a onda ostalom ummetu amin amin naša zadnja dova je أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلهي يا عزيز الفوق قوم معاني الظلم منهم تستجير إلهي ضيق أنت القدير إلهي قد بكيت دما عليهم وقلبي موجع طرفي كسير أبيت وفي الفؤاد جراح وأسرى تقيق مضاجعي وصبرا يا أسير فأنت حر إلى الأخرى بلا قيد تسير ستنسى ليل مأساة طويل ستزأر يا أبي وقر والثور تذكر هذه الدنيا دروب وفيها السهل منها والعسير من الأبطال